kako da odgovorim djetetu na pitanje gdje je Allah. U ovom vremenu u kojem živimo, Ulema daje različite odgovore na ovo pitanje. Allah vas nagradio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ar-Rahman, Ar-Arši stava, milostivi se, na Arš uzvisio. Ako nas djete pita, kažemo da je Allah u nebesima na Aršu. To je ispravan odgovor djetetu da zna da Allah subhanahu wa ta'ala iznad da Allah na aršu subhana jer Allah subhanahu wa ta'ala upravo je se uzvisio na arš kako kaže Đelešenu ar-Rahmanu ala al-arši stava milostivi se uzvisio na arš